Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Արցախը խրվել մնացել է Ադրբեջանի կոկորդում։ Եվ ոչ միայն Ադրբեջանի, Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ են Արցախը մատուցել Ադրբեջանին, միայն թե վերջինիս այդ խաղաղության դարաշրջանը բացվի։ Եթե ճիշտը կուզեք, Հայաստանի վարչապետը շշկռվել է եւ մեկ նալին է խփում, մեկ մեխին արևմուտքն ասում է Արցախը պիտի տալ, գլխով է անում։ Մոսկվան ասում է Արցախի կարգավիճակի հարցը պետք է թողնել ապագային, դարձյալ գլխով է անում։ Արեմուտն ու Ռուսաստանը պայքարում են մեր տարածաշրջանում իրենց շահերն առաջ մղելու համար։ Իսկ ինչ է ուզում Հայաստանի վարչապետը, որն է նրա շահը, հայ ժողովրդի շահը։ Նա միայն մի շահ ունի՝ պահել իր իշխանությունը։ Վերջին օրերին արեմուտքը նորից ակտիվացել է։ Փաշինյանին շտապեցնում են Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագիրը կնքել։ Այս պայմաններում, որպեսի հակամարտության կարգավորողի իր դերը չանտեսվի, Ուկրաինայի դեմ պատերազմում տեղապտույտ տվող Ռուսաստանն ակնարկում է, որ ինքը կարող է չպնդել հիմնախնդրի լուծումը անորոշ ժամանակով հետաձգելու իր թեզը, ակնկալելով, որ դրա դիմաց Ադրբեջանը կհամաձայնի, որ ռուսաստանյան խաղապահները առնվազն դեռ 3 տարի մնան Արցախում։ Մեր հանրապետության իշխանությունները եւ ժողովուրդը ելուր աշխարհի հայտարարել են. Արցախը չի լինի Ադրբեջանի կազմում։ Գերագույն ճիքեր են գործադրում փրկելու այն, ինչ մնացել է Արցախից։ Ստեղծված իրավիճակում տեղին է արդյոք խոսել դեօկուպացիայի, կորցված տարածքները վերադարձնելու մասին։ Պարոն Սարգսյան, արդեն զավթված շրջաների մասին չենք էլ խոսում, մոռացել ենք դեօկուպացիա եւ այլ եւ այլ։ Մտածում ենք գոնե Արցախից մնացած այս փոքր կտորը պաշտպանելու մասին։ Կարծես քանի գնում ավելի քիչ բան ենք ուզում։ Դա հենց մեր ամենամեծ կոպիտ սխալն է։ Աշոտ Սարգսյան, հանրային ու քաղաքական գործիչ երբ համանդրություն ենք ընդունում, ես 8 առաջարկություն եի արել։ Առաջի առաջարկությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը պետք է լիներ Արցախ ուտիքի իրավահաջորդը։ Այսինքն մենք մեր սահմանները այդպես պիտի բանենք եւ օրինակ է բերել Գերմանիան, որ Գերմանիայում հիմք են ընդունել ամբողջ նախկին Գերմանիայի տարածքը, երբ երկու Գերմանիաներ իրար միացան, համանդրությունը չփոխեցին։ Ցավոք սրտի մեզ մոտ ֆեդերատիվ հանրապետությունը այո, երկուսն էլ տարածքի մեջ ընդգրկել նաև դեմոկրատական եւ դեմոկրատականը եւ Կալինինգրադը, Քյոնեսբերգը եւ մնացած մնացած էլի, ասենք իրենք ընդգրկել էին։ Իսկ մենք ինչ արեցինք։ Վերցրեցինք մենակ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը եւ Շահամյանի շրջանը միացրեցինք եւ ասցինք «Էսա մեր պետությունը»։ Եվ դրա համար ազատագրած տարածքները Չէ, հետագայում արդեն ազատագրական, ասինքն մեր պատմական հողերը վերցրեցինք, բայց մենք գրեցինք, որ դա մենք ազատագրել ենք ինչ որ ճշնամիներից մտա մեր տարածքն է։ Մեր տարածքն է ազատագրել ենք ճշնամուց։ Այո, բայց մեր տարածքը մենակ այդ չէ Քյուր Արաքսի այդ հատման այդ ամբողջ տարածքը մերնը դաշտային Արցախ գոյությունն էլի, ասինքն մենք այն գլխից սխալ ենք դրել, այդ նույնն էլ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Վերցրեցին, գրեցին առաջին հանրապետության իրավ հաջորդն եւ այսին չեն ինչ։ Բալավ ենթադրենք վաղը հնարավորություն անձեռում Նախճիվան ազատագրելու։ Ինչ ենք անելու։ Կամ ջավախ ազատագրելու։ Ինչ անուն ենք դնելու կամ էլ ինչքանով էր մեր ազգին նպաստում այդ արտահայտությունը աղդամը մեր հայրենիք չէ Եթե մարդ պատմություն չի իմանում, ավելի լավ կլինի պատմություն կարդան հետո նոր հայտարարել աղդան մեր հայրենիքն է թե չէ։ Նման երևույթին այդ արտահայտությամբ ուրիշ բաներ ու ցանկացած Ինչ ուզում են ասեն, ինչ ուզում են ասեն, եթե աղդամում եւ աղդամի այն կողմում հայ զինվորը կանգնած է, այդ մարդը ինչ պիտի մտածի։ Եթե մեր հայրենիք չի։ Այո, բայց ինչ, եթե աղդամը մերը չի, ինչու եմ ես էստեղ կանգնել։ Ինչ եմ պաշտպանում։ Ինչ հայրենիք, ում հայրենիքն եմ պաշտպանում։ Հենց այդ է խնդիրը, որ մենք փոխանակ, ես չեմ ասում ավելին ուզենք, որ փոքրը տան, մենք մեր կենսատարածքների խնդիրը պիտի դնենք։ Արցախ ուտիկը մեր տարածքն է կոնկրետ Արցախի տարածքը Արցախ ուտիկն է, որովհետև թուրքերն էլ այդ նկատի ունեն, որ Ղարաբաղ են ասում, հենց Արցախ ուտիկն է։ Մենք այդ ուժը ունենք վերագտնելու մեզ եւ ավելի մեծ խնդիրներ լուծելու, քան մեր ունեցած տարածքը պահելն։ Ուրեմն ասեմ, նժդեի օրինակը վերցնենք Նժդե այդ ոնց 700 հոկանոց բանակով Լեռնահայաստան ստեղծեց 11-րդ Կարմիր բանակին կասեցրել գործունեությունը առաջ բան եւ ես ինչ են ինչել այդ ոնց ստացվեց նշանակում է պետք է ճիշտ կազմակերպել եւ ժողովրդի ուժը ներուժը ճիշտ օգտագործել այսօր մենք կարծես թե մոռացել ենք որ Հայաստանն ենք մեր թիկունքում վերջին հաշվով մենք ունենք Սփյուռք հրաշալի Իսկապես ունենք Հայաստան մեր թիկունքում ժողովուրդը հա, բայց իշխանությունները այո իշխանությունը մի կողմ ժողովուրդը ունենք չէ՞ որ պատերազմը սկսի, ժողովուրդը չի գալու, իհարկե գալու է, անկախ նրանից սահմանը բաց լինի, փակ լինի, ես համոզված եմ, որ գալու են։ Էնպես որ հարց կա, պետք է մենք կարողանանք համախմբել։ Եվ դուք ասում եք պետք է կազմակերպել երկու տարի անցել պատերազմից։ Ինչու մեր մեջ չեն գտնվում մարդիկ, ովքեր կարող են այդ գործը կազմակերպել։ Որտեղ են նրանք։ 88-ին տեսեք, քանի-քանի անհատներ տարբեր շրջաններում եւ մարզի մասշտաբով կարողացան ժողովրդին համախմբել։ Դու գիտեք, ինչքան էլ ուզում եք անհատապես արեք, եթե իշխանությունները դրան դեմ են կամ անգամ անտարբեր են, Այդ process-ը չի ստացվում։ Իշխանությունները, մեր կողմից ընտրված իշխանավորներն իրենք պարտավոր են դա կազմակերպել։ Իսկ ես համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը պատրաստ է կազմակերպելուն։ Հանդիպումների ժամանակ այդ ոնց ստացվեց ամբողջ Մարտակերտի շրջան եւ Ասկերանի շրջան։ Մենք գնացինք, այնտեղ ոչ մեկը մեր դեմ չէր խոսում։ Ընթակառակը իրենք աջակցում են եւ պատրաստ էին։ Դուք Արցախի փրկություն Այո, Արցախի փրկության շարժում։ Այդ ոնց ստացվեց, որ բոլորն էլ համաձայնվեցին։ Եվ այնտեղ ընդդիմախոսներ մի երկու հոգի, երեք հոգի Մարտունում ընդդիմացան ձեզ։ Այո, Մարտունում ոչ թե գիտեք, արդեն ղեկավարության խնդիրնա կամ չգիտեմ ինչ որ բաներ, որ սխալ տեսակետներ են ներկայացրել, բայց մեր հիմնական նպատակը ո՞րն է եղել։ Ժողովրդին հասկացնենք, որ օրինակ ծայրամասային ինչ որ գյուղ եք, ձեր գյուղի բնակիչները մեծամասնությունը հիմա գտնվում են Ստեփանակերտ քաղաքում կամ ինչ որ բան։ Խնդրեք նրանց, որ գոնե շաբաթ մի անգամ գան, գյուղ մտնեն, ինչ որ օգնություն ցույց տան կամ շարժման ժամանակ մենք հայնակցական միություններ էինք ստեղծել։ Մինչև հիմա Արցախում ինչու չեն ստեղծում հայնակցական միություններ եւ օգնեն իրենց գյուղերին։ Ճարտարում կա հայնակցական միություն կա Ռուսաստանի մեծ հարուստներ կա որ գալիս են օգնում են ճարտարին քաղաք են դարձրել եւ մնացածը ինչու մնացած գյուղերը չընդօրինակեն եւ Ստեփանակերտա բնակ այս հզոր քաղաքը համատաբար։ Ինչու իրենց գյուղերում համապատասխան միջոցներ չեն կազմակերպում։ Ինչու չեն օգնում իրենց գյուղերին կամ ինչու օրինակ մարդ կան հնարավորությունը գյուղում բնակվելու գնան են տեղապրեն ինչ են գտել Ստեփանակերտում Այդ ամբողջ խնդիրը, ասինքն պետականորեն դա պիտի կազմակերպի եւ ծրագրավորվի եւ հարցանե։ Իսկ պետությունը ինչ անում։ Ստեփանակերտը 100 հազարանոց քաղաք ենք սարքում։ Դա абսուրդ է, որտեղ նման նպատակ դրված է։ Այո, նման նպատակ դրված է։ Դա ասում եմ, եթե մարդ Բաբելոնի աշտարակաշինությանը ցանոթի, լավ կլինի որ կարդան։ Կամ ինչ նպատակով են այսօր մեր վարելա հողերը վերցած տուն են կառուցում։ Եվ ասում եմ, բա այնտեղ բան են քանելու, չգիտեմ, ինչ որ գյուղատնտեսական այնպիսի միջոցառումներ են կազմակերպել, որ ավելի շատ շահույթ հաստանալու տանտերը, բայց բոլորն էլ գիտեն, որ սով է սպասվում աշխարհում սով է սպասում, ասինքն ծորենի կարիք մենք ունենալու ենք։ Այսօր ահրելի քանակությամբ մենք վարելահողեր ունենք, որ ճիշտ չեն մշակում ագրոքիմիական այդ բաները։ Իսկ այդ գյուղերը որտեղ կառուցեն։ Տեղ կա։ Ուրեմն ասում, գյուղեր կառուցելու խնդիրը միշտ էլ եղել այլ ընդարձակել են գյուղերը կամ ինչ որ բան։ Մեր նախնիները գյուղերը որտեղ էին կառուցում այն սարերի ժայռերի այնպեսի տեղ են կառուցում տեղահանվածները դրան համաձայն չեն դե դրա համար ենք ասում եթե օրինակ մեկն էլ ես լինեմ տեղահանված հիմա ինձ համար ինչ տարբերություն ես ապրում եմ Ստեփանակերտում թե բանում խնածախում թե մնացած տեղը Ես չեմ հասկանում, եթե նորմալ պայմաններ են ստեղծում, մարդուն պիտի առաջարկեն։ Իսկ այդ մարդիկ, որ գալիս են Ստեփանակերտ, լավ, Ստեփանակերտում ապրեցիր։ Հիմա այսօր հնարավորություն են, ինչ որ նպաստներ են տալիս պիտի աշխատես, այդ որտեղ ես աշխատելու։ Ստեփանակերտ աշխատա։ Չէ, խոսքը այն մասին չէ, որ նա ցանկանում է մշտապես մնալ Ստեփանակերտում։ Նա ուզում է, որ իր գյուղը կառուցեն ոչ թե Սարի լանջին, այլ հարթ տեղում։ <laughs> Ախր հարթ տեղում աշխարհում ոչ մի նորմալ երկրի ղեկավարություն թույլ չի տալիս, որ հարթ տեղում։ Այդ ոնց է մեր նախնիները, որ բլրի վրա էին կառուցում, ինչ որ տեղեր են կառուցում, մնացած տեղերը օգտագործում էին վարելահողի համար եւ արոտավայրի համար համար։ Պատկերացրեք վարելահողերում գնում ես, տեսնում ասկերան գնալի ճանապարհին, որ նայում ես, այնտեղ ասում է հող ենք տրամադրում։ Գնան տեսնեն, քանի մետր հող են տրամադրելու։ Իսկ այդտեղ այդ ոնց են իրանք, չգիտեմ, ինչ որ գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվելու կամ ինչ որ բան, այնտեղ հնարավոր չէ բայց այդ հողերը ավելի ճիշտ կլինի օգտագործեին ժամանակին որ մենք ասում ենք իրենք միշտ ասում են դուք մենակ ծորենի համար չէ վարելահողը մենակ ծորեն չեն վարում գյուղատնտեսական հազար ու մի բաներ կա եւ կուլտուրաներ կա եւ այգիներ կա եւ մնացած մնացած այս բայդրությամբ մենք ինչ ունենք Հայաստանից ենք ներկրում ինչա չի կարելի մեզ մոտ այդ նույն կուլտուրաները ցանել այդ դեղցը խաղողը էս ինչին ինչ էլի քիչ ամնում որ կանաչին էլ Հայաստանից բերում են ժնգելավոց թխում ամոթայելի ասում եմ կարելի է դրանք կազմակերպել եւ բարելահողելը ճիշտ օգտագործել շարունակում ենք թողարկումը։ Բնակչության շրջանում այն կարծիքն է իշխում, թե Base Metals ընկերության կողմից հանքերի շահագործումն անդառնալի վնաս է հասցնում էկոլոգիային։ Արցախի հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Գաբրելյանը հայտնում է, որ կոմիտեի կողմից կատարված ուսումնասիրության պարզվել է, որ նշյալ ընկերության գործունեությունը ջրի վրա բացասական ազդեցություն չի թողել։ Հանքերի շահագործումն ինչ ներգործություն է ունեցել հողի ու օդի վրա։ Բեզնեսը աշխարհում գործող ամենանոր տեխնոլոգիաները ինքը այդ տեխնոլոգիաներն է կիրառամստը։ Բոլոր փոչամբարները ջրի թափանցումը հողի մեջ մեկուսացրած է բետոնային պատներով պլոնկաները ձգած մեջին այսինքն հողի մեջ չի թափանցում փոչամբարից այլ քիմիական նյութերը Փոչանվարի մեջ չորանում, չորանում մնում է, ասինքն ջուրով է, էլի այդ հերացումը կատարում գալիս հակոչ։ Գոլորշանում է ջուրը։ Գոլորշանում է ջուրը, նստվածքը մնում է փոչանվարի մեջ։ Այ հետագայում այդ նստվածքը։ Այդ նստվածքը հետագայում չորանալուց հետո, ասինքն ինքը պրոցեսների կատարումը կարես է կանգնում ամեն ինչ որտեղ նույնիսկ դա կարող է հետագայում հանդիսանալ որպես տեխնացին հանքավար եթե գիտությունը այնքան զարգանա որ այն նյութերը որ այսօր կորզման ենթակա չեն են ոչ համարի մեջ կարող է այս օրը որպես տեխնացին հանքավար մի ուրիշ կազմակերպություն կամ այդ նույն կազմակերպությունը վերամշակի հիմա այդ հողը հանգստանալուց հետո պրոցեսները կատարվելուց հետո որ չի թափանցում մյուս գրունտների ջրերի մեջ մնացել է այդտեղ չորացել է այն հողա մասը, ասենք 17 սանտիմետր սևահողը, որը իրան ժամանակին նա կոտակած, բերում են, լցնում են դրա վրան, ավազով, հետո է սևահողն է լցնում են, ու դրա վրան արդեն կարա ծառել աճի, այդ այդ նույն գրունտը նա ինչ որ մենք ունենք մեր շրջապատում։ Հիմա որ այնա միտեղ ժայռերի վրա, չգիտեմ, անտառներ ունենք, նրա տակը հանք կա, չէ՞։ Կարող արդյունաբերական պաշարներ չկա։ Այսինքն այնպիսի խորության վրա է, որ հնարավոր չէ։ Այդ չէ, այդ ծառերը արդեն այդ բույսերը այնտեղ վտանգավոր բան չկա, որ ասենք կողերը կամ ասենք կենթանիները էլի, որոնք կարող են այդ խոտարած են, վտանգավոր էլ չկա։ Այսինքն դա մենք չէ, որ ուսումնասիրել են։ Կան մարդիկ, որ մեծ գիտական փորձ ունեն աշխարհ ուսումնասիրելը, այդ փորձի համաձայն է մենք որ վերահսկում ենք որ կատարվի այսինքն base methods-ը չի դիտարկում իր գործունեությունը որպես մի երրորդ, չգիտեմ ինչ թեր զարգացած երկրում ա կատարում այլ ինքը ոնց որ ասենք Եվրոպայում պետք է կատարի այդ նույն ձևով աստա կատարում այսինքն պլանավորած է որ կատարի բարձր մակարդակով իրան տեխնիկական հակերսվածությունը ինչ որ ըստը կիրառում է ելի այն մակարդակը չի էլի, որ ասենք սրանից 200 տարի առաջ հանք էին անում, ինքն էր աստանցանում ու վնասներ ատալիս մեր հողոյն ու ջրին, չէ։ Ինքը կատարում է այն ձևով, ինչպեսի պահանջներ աշխարհը հիմա ներկայացնում է այդ հանքը արդյունաբերողներին։ Այդ կտորները, որտեղ որ փոչամբարն է, այսինքն գետերը են մասերը, որտեղ փոչամբարից հանկարծ եթե լինի ներթափանցում ջրի հողի մեջ, պետք է ստեղ երևա։ Այդտեղից նմուշարումները մենք կատարում ենք։ Ու այդ նմուշարման արդյունքում ոչ մի վտանգավոր բան չենք հայտնի։ Եվ հողի նմուշարում, եւ հողի, եւ ջրի։ ավարտվեց հայացք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Տաթև Զարգարյան։